الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وعلى أهله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم اللهم إن نسألك رضاك وفرس الأعلى من الجنة ونعوذ بك من سخطك من النار اللهم أنا نسألك كل خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين kita mulai pada pagi ini kembali uh, selamat ketemu kembali setelah berpisah kita selama 3 minggu ya tidak jumpa maaf karena sebagian daripada zuruf Eh, pada hari ini baik kita ulangi kembali pelajaran kita dari makharij oh, dari makharijul huruf. Makhraj makharijul huruf. Tempat keluarnya huruf. Uh, maksudnya uh, sebenarnya kita sudah siap dahulu sebenarnya tetapi uh, secara cepat suara saya oh, diulang merulang suaranya megang di sini. Jadi uh, kita ulangi secara apa? Uh, secara mendetail kembali. Yang pertama, uh, makharijul huruf daripada uh, pelajaran tajwid yang asasiat. Topik-topik yang dasar atau yang asasiatnya ialah seperti makharijul huruf. Ah, dan kemudian juga kita mengetahui harus kita ketahui juga dalam pengertian atau definisi daripada apa artinya makharijul huruf itu. Ya, kita sudah menerangkan dahulu bahwa artinya makharij itu makharij itu adalah isim jamak dari makhraj. Yang makhraj itu artinya adalah tempat isim makan dari sebuah benda ialah makharij. Ah, jadi tempat keluarnya huruf tempat-tempat jadi dijamakkan makhraj kepada makharij kerana tempat-tempat atau amakin atau oh, dari mana keluarnya huruf ini tempat itu bukan satu saja dia adalah ada mengatakan 17 ada yang mengatakan 34 ada yang mengatakan banyaklah uh, pertikaian dari pendapat tentang makhraj khassah tetapi lima atau empat tentang makhraj ammah makanya di, dijamakkan artinya makharij dan kemudian tentang huruf artinya daripada huruf itu huruf itu juga lah jamak daripada harf yang harf itu ada pengertiannya dua ada ialah eh uh, tepi dari sesuatu atau akhir dari sesuatu ada hirf itu adalah artinya pekerjaan atau mihnah atau uh, kebolehan seseorang hirf samzna boleh juga dikatakan kedua-duanya boleh kita pakai ialah tentang dibilang akhir dari sesuatu harf taraf dari sesuatu ialah karenanya kalau sewaktu kita mengeluarkan huruf itu dia tidak akan dengar yang terakhirnya. Yang terakhir daripada sesuatu itu di sanalah kita bisa mengetahui tentang huruf itu. Dan dia disebutkan ke uh, bolehan atau kepintaran atau ke misalnya hirf ialah juga kepintaran seseorang untuk mengeluarkan uh, huruf ini dari tempat atau dari makan dari tempat-tempatnya yang harus kita keluarkan. Dan huruf itu ialah dia merupakan uh, sesuatu getaran yang keluar dari mulut manusia sesuatu yang keluar dari mulut manusia getaran yang keluar mulut manusia tetapi dia itu melalui melalui habla sautia yang dinamakan adalah uh, tali daripada suara kita yang di dalam tenggorokan kita di dalam itu dia mempunyai habla sautia jadi merupakan hawa getaran hawa atau nafas dia harus melalui habla sautiyah kalau tanpa melalui ha-, habla sautiyah itu tidak bisa kita namakan huruf tetapi kita namakan dia itu adalah merupakan uh, hawa ha merupakan udara saja atau nafas saja Nafs atau hawa yang keluar dari mulut kita kalau tidak melalui habla sautiyah tetapi dengan melawati tali suara kita Ah, barulah keluar dia itu merupakan huruf. Dan perbedaan huruf manusia yang keluar dari mulut manusia dengan keluar dari mulut binatang itu karena makhrajnya yang bermacam-macam. Kalau seandainya binatang dia juga mempunyai suara yang keluar dari mulut mereka dan sampai getarannya itu ke telinga kita sebagaimana keluar dari huruf ya dari mulut manusia yang sampai ke telinga kita getarannya itu uh, kalau bedanya antara suara yang keluar dari suara binatang atau suara angin dan yang lain-lainnya dia itu tidak mempunyai tempat yang tertentu atau tempat yang banyak kucing suaranya ya sebagaimana kita dengar atau burung-burung sebagaimana kita dengar hanya itu saja makhrajnya dia itu merupakan huruf juga mempunyai suara juga keluar juga dari hablah sofiah tetapi tidak ada makhrajnya yang banyak seperti kita uh, yang diciptakan oleh Allah untuk kita sebagai manusia jadi itulah yang huruf itu kembali kita uh, definisikan ialah getaran daripada suara yang keluar dari mulut manusia melalui hablah sautiyah melalui tali suara sampai ke telinga ke daun telinga manusia dalam bentuk uh, maksudnya dalam bentuk yang tertentu paling sedikit ada 12 misalnya seberapa seberapa uh, hertz getaran itu sampai berapa puluh ribu hertz kepada getaran itu itulah yang paling rendahnya berapa itu adalah menurut kimia paling rendahnya ada mengatakan 12 hertz ada mengatakan berapa sampai 1200 atau 12000 hertz Ha itulah yang bisa diterima oleh telinga manusia. Itu yang dinamakan uh, huruf atau suara tadi itu. Dan dia keluarnya suara itu kita sudah bilang juga salah satu di antara 3. Suara bisa keluar antara 3. Sudah jelas suara yang keluar itu dia itu yang pertama ialah perget, pergeseran pergeseran antara dua benda dua sesuatu dengan bentuk hubungan mereka itu bukan bergeseran dari jauh tetapi harus berlengketan antara dua benda itu jadi dengan bergesernya dua sesuatu seperti kita bertepuk atau kita menggosok sesuatu ha, jadi keluarlah suara yang kedua perpisahan daripada dua benda yang mereka itu bersatu. Persatuan mereka itu sangat kuat sekali. Kita pisahkan, misal seperti kita kalau mematahkan kayu ranting atau mematahkan pensil atau memecah misalnya memecahkan gelas atau piring yang tadi piring itu adalah dia mempunyai suatu per, apa persatuan yang kuat antara molekul-molekul dia sewaktu kita pecahkan atau dia terpecah, terpecah belah, ah terdengarlah suara di saat itu. Jadi mungkin inilah yang kedua, perpisahan atau oh, terjauhnya antara dua yakni satu oh, satu benda yang dia itu adalah ber oh, satu sangat kuat sekali. Dan kemudian yang ketiga ialah dengan getaran. Bergetar sesuatu benda itu dengan kuat getarannya sampai keluar suaranya kita juga sudah bisa melihat atau mendengarkan kalau misalnya kita mempunyai tali kita putar tali itu sekuat-kuatnya akan keluar suaranya tali itu cuma satu saja kalau yang dua pertama tadi itu ada mempunyai daripada dua benda pergeseran dua benda atau perpisahan antara dua benda itu adalah mengharap, mengharapkan atau memerlukan dua anggota yang bergeser atau dua anggota yang berpisah. Tetapi kalau bergetar hanya satu saja. Seperti kalau tali gitar. Gitar itu kalau kita tarik sekuat-kuatnya keluarlah suaranya dengan bentuk apa bunyi suara itu. Jadi beginilah cara keluarnya suara itu. Mungkin dengan bertemunya dua benda atau berpisahnya atau dengan bergetarnya. Ketiga-tiganya ini kita dapatkan di dalam huruf yang mempunyai yang kita ketahui dalam bahasa Arab 28 huruf. Kalau hurufnya itu kita lihat kalau huruf itu huruf berbaris misalnya ba atau bi atau misalnya na ni nu atau sa si su atau sa si su itu adalah dengan berpisahnya atau berjauhan daripada uh, anggota makhrajul huruf tadi. Kalau kita mengatakan ma yang kalau kita di, mm, ma kalau huruf itu berbaris maka keluarlah dengan cara berpisah atau tabaud dalam bahasa Arabnya tabaud a'dha min adu an-nutq ma na sa ah. kita bisa semua kita bisa mempraktikkannya dan huruf mati tadi huruf berbaris ya kalau baris depan baris atas baris bawah huruf mati ini yang kedua huruf mati keluar huruf mati itu adalah dengan pertemuan dua anggota eh, a'dha uh, al-huruf makharij al-huruf tadi intibaq atau iltisaq bin a'dha ha min 'udhu an-nutq keluarlah uh, huruf mati tadi seperti am im um as is misalnya us al, til, ud jadi kita sendiri juga juga bisa merasakan sewaktu kita melafazkan huruf mati tadi itu anggota daripada huruf uh, makharijul huruf tadi itu bertemu jadi intibaq ha atau iltiqa bain a'dha min 'udhu an-nutq keluarlah huruf mati kemudian huruf qalqalah huruf qalqalah yang dia huruf qutbu jadd qaf aq ta qut ta yang kekalahnya ini atau qutbujad huruf ini dia huruf mati huruf mati itu harus seharusnya bertemu dua anggota anutuk tadi sebagaimana baru kita bilang kalau huruf mati harus bertemu am as al bertemu dia tetapi huruf qalqalah ini mempunyai spesial mempunyai spesial tersendiri. Kalau huruf qalqalah ini kerana qalqalahnya ini menyebabkan kita mengeluarkannya seperti huruf uh, hidup huruf yang berbaris misalnya aqa uh, atta aj ad mulanya kita temukan dua anggota huruf kita tadi sebagai dia huruf mati keluar ad misalnya ad tetapi tanpa qalqalah dia akan keluar seperti bi huruf biasa tetapi kalau kita keluarkan qalqalah harus kita buka makhraj kita tadi maka keluarlah qalqalah tadi itu yang artinya qalqalah itu adalah ittirab artinya adalah uh, suara tambahan Misalnya kalau kita mengatakan huruf mim am sudah berhenti. Tapi kalau qalqalah aqqa. Ha, nah, yang suara keluar yang sesudah kita matikan tadi aqqa. Nah, ha, aj ad muhit muhit. Jadi huruf ini harus kita keluarkan seperti kita mengeluarkan huruf berbaris. Nah, ialah dengan berpisahnya anggota nutq sampai keluar huruf qalqalah itu. Tapi sebelum kita memisahkannya kita harus kembalikan dia dahulu yang pertama kepada makhrajnya yang asli ialah dengan mempertemukannya. Al ta. Ha baru kita keluarkan qalqalahnya al ta. Ha al ta ya tamaun ya ta ya tamaun. Terasa bagi kita? Ya. Uh, mengeluarkannya adalah dengan berpisahnya anggota daripada anggota makharij huruf tadi. Itulah uh, aliyah daripada huruf yang harus kita ketahui bagaimana cara huruf itu keluar. Nah, ha, jadi kita mengetahui bahwa huruf dalam bahasa Arab itu antara dua. Kalau enggak dia mati, kalau enggak dia berbaris. Jadi kalau enggak dia itu uh, keluarnya dengan bertemunya anggota anggota makhrajul huruf atau berpisahnya kecuali huruf qalqalah kecuali huruf qalqalah ini dia itu dia huruf mati keluar dengan secara huruf hidup uh, tersendiri mempunyai sifat-sifat tersendiri dia huruf qalqalah tadi itulah uh, tentang uh, mengetahui kitab aliyah huruf yang artinya makharijul huruf kemudian mengetahui tentang kita kembali pindah setelah kita mengetahui takrif daripada uh, makharijul huruf apa artinya kita ambil pembagian sekarang uh, terbagi makharijul huruf itu kepada dua macam maksudnya dua macam uh, kalau kita melihat makharij itu tentang bilangannya berapa ha tentang uh, uh, adatnya berapa kita akan membagi makharij itu kepada yang pertama makharij am dan makharij khas itu kalau tentang uh, adat kimiyah tu tetapi kalau kita uh, ambil kepada yang keduanya ialah kaifiyah bagaimana caranya bagaimana tentang uh, huruf itu dinamakan makhrajnya ini adalah ini dia juga terbagi kepada uh, dua adalah muqaddar wa muhaqqaq jadi makhraj huruf dari atas kita bisa membaginya kepada dua ter melihat kimianya atau bilangannya berapa itu kembali kepada dua uh, tadi pembagiannya makhraj am dan makhraj khas pembagiannya adapun tentang makhraj al-muhaqqaq makhraj muqaddar itu dengan cara bagaimana cara kita mengeluarkan huruf tadi ha, kita kembali kepada kita ambil yang lebih pendek ini ialah tentang makhraj uh, muhaqqaq dan makhraj muqaddar apa yang dimaksudkan dengan makhraj muhaqqaq makhraj muhaqqaq ialah untuk kita mengetahuinya apa yang diartikan dengan makhraj muhaqqaq ialah kalau suara kita terputus di tempat kita berhenti tempat di mana kita kalau terputus suara kita di sana itulah yang makhraj huruf itu dinamakan makhraj muhaqqaq kalau kita suara kita sewaktu kita mengeluarkan melafazkan huruf itu terputus suara kita di sana nah ha, itu namanya makhrajnya dinamakan makhraj muhaqqaq tetapi kalau suara kita tidak per, uh, boleh dicontohkan dulu sebelum kita kembali kepada makhraj uh, eh, muqaddar. Misalnya seperti kita mengatakan uh, huruf mim. Apakah huruf mim ini makhrajnya muhaqqaq atau makhraj muqaddar? Kita katakan am. Berhenti suara kita di di mana? Di dua bibir, pertemuan dua bibir kita am. Am. Jadi berarti makhraj mim ini adalah makhraj muhaqqaq. Tidak boleh kita melamakan atau seperti huruf dot Kita mengatakan al. Tidak boleh kita panjangkan dhad al. Tidak ada al. Sudah terputus di mana atau di suatu tempat terputus suara kita. Ah di lah makhraj tadi di makhraj huruf tadi. Berarti makhrajnya ada makhraj maqaq. Seluruh huruf kita seperti nun, an, sin, as sad as ba ab apa saja daripada huruf kita uh, kita baca dia itu kebanyakannya adalah makhrajnya makhraj muhaqqaq karena suara kita terputus di tempat itu dan makhraj muqaddar di mana suara kita tidak bisa terputus tidak terhenti suara kita di satu tempat Walaupun di sana keluarnya tapi tidak berhenti suara kita itu. Ah, di sana itu dinamakan makhraj itu adalah makhraj muqaddar. Seperti makhraj huruf madiyah yang 3. Kalau kita mengatakan qalu sampai kapan kita mengatakan lu ini? Enggak, kalau bukan kita yang memutuskannya, yang menghentikannya karena kita mau matnya dua harakat atau empat harakat atau enam harakat. Seperti kami katakan misalnya contoh juga waladdallin. Kalau bukan kita harus menyambungnya kepada waladdall kepada lam sudahnya, kita boleh sampai besok memanjangkan suara kita. Sampai kita suara kita di mana sanggup kita memanjangkannya. Seperti muadzin Hayy ala salah Sampai kapan saja dia mengatakan As-salah itu Kalau dia tidak berhenti Kalau bukan kita yang menghentikan suara kita Dia tidak akan berhenti Dia tidak akan terputus Nah ha, inilah yang dinamakan makhraj muqaddar Di mana Tidak Di mana Tidak terputus suara manusia itu Tidak terputus suara kita itu Kecuali kita takdirnya kita yang mengkadarkan kita yang memberikan berapa baunya kita 2 4 6 atau seperti azan tidak ada batasnya jadi huruf madiyah yang 3 itu makhrajnya adalah makhraj muqaddar disambung dengan ghunnah seperti ghunnah itu mai sampai kapan saja kita bilang miwaraihim boleh kita sampai in sampai kapan saja kita boleh membacakan gunnah itu sampai kapan saja tetapi dia harus tidak boleh lebih daripada dua harakat tidak boleh lebih daripada dua tidak boleh panjang-panjang benar kita menggunakan huruf itu ah jadi inilah huruf madiyah dengan gunnah mim makhrajnya yang asas adalah antara dua uh, bibir yang berkatup tetapi gunnahnya boleh sampai besok kita bacanya Muhammadur Rasulullah Muhammad Muhammad kita katupkan mulut kita dan dengungnya sampai kapan saja al-ghunnah ini dengung ini sampai kapan saja jadi dua lah yang dia tu makhraj muqaddar di kita ialah dengung dengan huruf maddiyah yang tiga itu adalah makhrajnya makhraj muqaddar selain daripada itu makhrajnya makhraj muhaqqaq uh, sebenarnya jarang sekali maksudnya tidak diperhatikan benar atau tidak dijelaskan benar apa artinya makhraj muqaddar apa artinya makhraj muhaqqaq ini jadi artinya makhraj muqaddar ialah di mana kita, kita tidak uh, terhenti suara kita kecuali kita yang menghentikannya. Tidak berhenti dia suara kita itu kecuali kita yang memberhentikannya. Tapi kalau makhraj muhaqqaq mau tidak mau kita yang terpaksa dia mem memutus suara kita. Walau ah walau dah berhenti suara kita di sana. dah boleh walau enggak ada walad ha walad Misalnya seperti apa saja huruf yang lain supaya darah huruf gunna dengan huruf mat dia suruh makhrajnya ada makhraj muhaqqaq. Kita kembali itu jadi kita sudah mengetahui eh uh, dibagi ya pembagian makhraj huruf yang asasiat yang asas kepada dua ialah pertama kalau menurut kimiahnya kimiah itu artinya menurut adat dan banyaknya nah ha, itu adalah makhraj am dan makhraj khas kalau melihat kepada kaifiyah kaifiyah bagaimana caranya kaifiyah itu artinya bagaimana caranya keluar huruf itu aitu ah, makhraj itu terbagi kepada dua juga yang dinamakan eh, makhraj muqaddar dengan makhraj muhaqqaq eh, kita cukupkan atau apa kita tambah dengan kita mengambil misalnya makhraj am nanti kita sambung insyaallah di tidak usah kita ambil secara mendetail seluruhnya. Kita ambil sekarang dengan pembagian yang kedua tentang makhraj am. ialah artinya di mana keluar dari suatu tempat itu satu makhraj khas atau iddatun makhraj khas atau berapa bilangan daripada makhraj khas. Jadi makhraj amma itu artinya ialah di mana keluar atau tersumbat daripada atau uh, keluar dari tempat itu satu makhraj khas atau berapa bilangan makhraj khas 2 kah 3 kah 4 kah 5 kah atau 10 seperti lisan seperti lidah nah itu namanya makhraj am makhraj am itu ada 5 macamnya yang pertama ialah jof Yang kedua adalah al-halqa Jof itu artinya uh, rongga di dalam Kemudian yang kedua halqa adalah tenggorokan Kemudian uh, lisan yang ketiga Yang keempat adalah syafatain Dialah dua, dua bibir Dan yang kelima ialah al-khaisum Ialah hidung jadi kita cukupkan ke sini dulu. 5 makhraj am itu adalah menurut yang kita pelajari menurut uh, Ibnu Jazari. Ya cukup ya enggak usah kita uh, cepat-cepat uh, mempelajari, coba kita pahami dulu. Kalau seandainya kita pahami dan kita pelajari, kalau seandainya uh, ada pertanyaan untuk minggu depan boleh diterangkan kembali apa yang uh, kita kurang uh, paham. Ya. Yeah. <laughs>